And we please remember Пожалуйста, помните. This, we, we see this building is being finished. Мы видим, как э, это здание заканчивается. Работы над этим зданием заканчиваются. Но мы на самом деле только начинаем. Там дальше еще одно здание, которое нужно закончить. So we are just here temporarily. Поэтому мы здесь временно. Right? Хорошо? Right? Yes? Правильно, правильно, да? Yes, okay. oh, a couple of quick announcements. Парочку объявлений быстро. Um, this, this building, and the other, of course. Это здание и другое, конечно же. Is a home for for Bridge Church. Является домом для церкви Мост. But also for Rays of Love. Но также для служения Промень Любовь. I'm so thankful for that. Я очень благодарен за это. I'm thankful that this building and the other building. Я благодарен за то, что это здание и то здание мы можем использовать разными способами. Okay. Um, to help accomplish that, и для того, чтобы помочь этого достичь, we have the offering boxes are there. у нас есть там коробочки для пожертвования. Okay. Um, uh, у нас есть две возможности изучать Библию на неделе. What's happening Tuesday? Во вторник что про будет? На командной квартире проводим я, ну, домашку 5.30. Кто-то из нас, кому Дух Святой скажет, проведет... Э, <laughs> а, Рома проводит это, devotion. Okay. Roma's going lead it Tuesday. Рома ведет во вторник. Командная квартира. Командная квартира, извините, это на армянском. Кто не знает адрес, позвоните кому-то из нас, и мы вам скажем. Okay. And on Thursday, в четверг we're going to be studying Matthew chapter 6. мы будем изучать шестую главу э, в Евангелии от Матфея. Not the whole chapter, Не всю главу, but you'll see why. in- in- но in- вы in- увидите почему через несколько минут. It's a continuation of what we're going to talk about this morning. Это продолжение сегодняшней проповеди. All right. Uh, next Sunday, В следующее we will воскресенье have our first Lord's Supper here. У нас будет первое причастие здесь. Okay. It is February next week, yes? На следующей неделе уже февраль, yeah. правильно? Yeah. Okay, all right. We're gonna begin the month with Lord's Supper together. Мы начнем месяц февраль с причастия. Okay. Ephesians chapter 3. Сегодня Ефесянам 3 глава. Если вам нужна Библия, вот там на подоконнике есть у нас Библия. <clears throat> There, we didn't know. I don't think we said anything last week. Э, на прошлой неделе, я думаю, мы об этом не говорили. If you need, if you need um, Wi-Fi. Если вам нужно присоединиться к Wi-Fi. Okay, it is. Uh, it, huh? А? it is, av- it is available here, so, okay, у нас доступен интернет здесь. for a price. Ну, за, за деньги, конечно. <laughs> All right, Хорошо. let's pray. Давайте And помолимся. then we're going to uh, look at verses, chapter 3, verses 7 to И 13. потом мы прочитаем э, в третьей главе к Ефесянам с 7 по 13 стих. Lord Jesus, thank you for your word. Господь Иисус, спасибо за Твое Слово. Thank you now for this chance to open your word. Э, спасибо сейчас за возможность открывать Твое Слово. Help us to be good students. Помоги нам быть хорошими учениками. Help us to listen carefully. Помоги нам слушать внимательно. To, to your spirit as you teach us. Э, и слушай Твой Дух Святой, когда Ты будешь нас учить. Thank you for this chance to be together. Спасибо за эту возможность быть вместе. May this time be a, uh, may it honor you Пусть в это время мы почитаем Тебя. and may it encourage each other. И также, чтобы мы воодушевляли друг друга. In Jesus Christ. Amen. Аминь. Most, for most people, it's really hard to not worry. Большинству людей очень сложно не волноваться. Is that true for you? Это правда для вас? Or is it easy? Или же вам легко? Uh, I don't worry. Я не волнуюсь. For most people, it's hard. Большинству людей это дается сложно. If you, if you're not a worrier, если вы не воин, bless you. А, если вы, извините, <laughs> if you're not a worry, если вы не волнуетесь, Bless Значит, you. вы блажены. Okay? Bless you for being a cool and calm person. Вы благословлены за то, что вы э, хладнокровные, спокойные люди. But most people, for most people, Но большинство людей we have a, it's a, we have a hard time большинству людей вот тяжело, when, when things are difficult. когда что-то идет не так, and, тяжелая and, ситуация. And very often, the truth is, we, think the worst. И зачастую, по правде, мы думаем самое худшее. When a family member gets sick, когда заболевает член семьи, they're gonna die, they're gonna die. Они умрут, кто-то умрет. Yeah? Да? Yeah, okay, да, you, думаю, been there. I know, I know. Я, я был там, поэтому when, я знаю. When you lose something, когда вы что-то теряете, I'm never gonna find it. я I'm никогда не найду это. It's gone forever. Все, теперь я потерял это навсегда. When you have a financial problem. Или же когда у вас какая-то финансовая проблема. never going to recover from this. Я никогда не oh, справлюсь oh, с этим. It's the end of the world. Это конец света для меня. We often think the worst. Зачастую, when situations, difficult situations happen. когда мы встречаемся с какой-то тяжелой ситуацией, мы думаем самое худшее. Now, as we look through Ephesians chapter 3, Когда мы читаем третью главу э, в послании от к Ефесянам, извините. And actually, Ephesians chapter 3, verses 1 to 13, на самом деле, Ефесянам 3, э, стихи с 1 по 13 is one sentence. Э, это на самом деле одно предложение, с 1 по 13 стих. It's one sentence. Это одно предложение. So it's one idea. Поэтому здесь заключена одна идея какая-то. And we come to the end of this 13 of these 13 verses. И когда мы заканчиваем и доходим до 13 стиха, What, what's the what's the final thing? What's the, how does Paul finish this sentence? Что последнее он говорит? Как он заканчивает свое предложение? Stop worrying. Он говорит: перестаньте волноваться. That's, that's Paul's main idea. Вот это главная идея Павла. I think so. Я думаю, что это так. I want us to look at this, okay? Я хочу, чтобы мы рассмотрели. How, how can he say that? Как он может это говорить? Well, for the, for the believer, верующему, the answer is this. Для верующего ответ следующий. God is in charge. Бог стоит во главе. That's what Paul says. Это то, что говорит Павел. And we need to trust him. И нам нужно доверять Ему. In every situation of life, во всех ситуациях нашей жизни, no matter how bad it looks, несмотря на то, насколько плохо выглядит эта ситуация, there's no need for us to worry. Нет нужды в нашем волнении. Because God is working out His will. Потому что Бог э, производит свою волю He has the power to do this. У него есть сила делать это. He has the wisdom to accomplish this. У него есть мудрость, чтобы достичь этого. So we need to keep our eyes on him. Поэтому нам нужно устремить свой взгляд на to, него. To focus, нам нужно сфокусироваться, on him, сфокусироваться на нем, and not on what we think is the problem а не на том, <clears throat> что мы считаем проблемой. Okay. Let's look at what Paul says. Давайте посмотрим, что же говорит Павел. First verses 7 and 8. Первые стихи 7 и 8. Okay. Let's, let's look at those, listening carefully as, Внимательно слушайте и исследуйте в Библии. По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой радостной вести – я самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать, возвещать язычникам радостную весть о неизмеримом богатстве Христа. Paul reminds us of something very important here. Павел напоминает нам о чем-то очень важном. Here it is. All that we have. Все, что у нас есть. Not some of what we have. Не кое-что, что у нас есть. All that, all that we have. Но все, что мы имеем is of grace. It's because of God's grace. Мы имеем из-за благодати Божьей. Paul was not a minister of the gospel because he earned that. Павел не является служителем радостной вести, потому что он заработал свой путь в это место. How is he a minister of the gospel? Как он стал служителем радостной вести, Евангелия? Он является служителем Евангелия только из-за благодати Божьей. И знаете что? Вот какой урок мы можем извлечь. Очень просто. God poured out his grace Точно так же, как Бог излил свою благодать на Павла. God is gracious Бог также является милостивым к вам и ко мне. Он здесь об этом говорит. У Бога есть э, сила проявить эту благодать каждому из нас. According to His good and perfect will Согласно for you. Его э, совершенной и, и доброй благодати воли, которую Он проявляет к вам и ко мне. So we need to remember. Поэтому нам нужно помнить, All that we have все, что у нас есть, is a result является результатом of his grace. Его благодати. It's not mine. Не, не от меня это. It's his. Это все Его. The things that I have. Все, что у меня есть. The health that I have. Здоровье, которое я имею. Отношения, которые All я имею. Все вот это из-за Его благодати. Let's go on, verses 9 and 10. будем продолжать, стихи 9 и 10. Он нам больше будет говорить, даст нам больше причин не волноваться. 9 и 10. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, сотворившим все. Согласно ему, многообразная мудрость Божья должна теперь открыться начальством и властям на небесах через церковь. What did Paul preach? Что проповедовал Павел? Well, Roma started this paragraph, this sentence last week. Рома начал это предложение Павла на прошлой неделе. What is he preaching? О чем он проповедовал? He calls it this mystery. Он называет это тайной. What is the mystery? В чем же заключается тайна? That all people who что repent все and believe, люди, все люди, которые покаялись и уверовали, we're all in one family. Мы являемся одной семьей. One, one body together. Одно тело все вместе. There's no division Нет разделения во Христе. This is the plan God created. Вот какой план создал Бог. This plan вот этот план shows God's wisdom. показывает Божью мудрость. And this is why, И поэтому, again, this is again another reason опять-таки, еще одна причина, почему all можем доверять Ему в любых обстоятельствах. Why? Почему? so Потому что Он настолько мудрый. We, we think, we read God's word and He tells us we should do this in our life and we should do this. Мы думаем, ну, читаем, когда читаем Библию, нам нужно это делать в жизни, это делать в жизни. Hmm. Иногда мы думаем, хм, God, I don't think that's so, so smart. Uh, Боже, я не думаю, что вот это I, сильно умно. I think I'm going live my life this way. Я думаю, что я буду жить свою, проживать свою жизнь вот таким образом. And when we do that, И когда мы поступаем what так, are что мы говорим таким образом? We're saying, I'm smarter than God. Мы говорим, что я умнее Бога. That's what I'm saying. Вот что я говорю. Whenever I, whenever I don't follow what God has outlined. Когда я не следую тому, что Бог начертал для меня. We're simply saying, God, thank you very much. Мы просто говорим спасибо Бог за эту прекрасную идею. Хорошо, она, хороша. But I've got a better idea. Но у меня есть лучшая идея. And I'm going to do this. И я буду так поступать. Where, <clears throat> where is all wisdom? Где вся мудрость? In me? Во мне? No, we know the answer. Нет, но мы знаем ответ. God has all wisdom. У Бога есть мудрость всего мира. And we can trust him И мы можем доверять Ему из-за этого. He is so wise. Он настолько мудр. His, his, his wisdom is so much greater than my thoughts and my plans. Его мудрость намного больше, чем мои мысли и мои планы. That's why I can trust him. Поэтому я могу доверять Ему. In Самые страшные моменты моей жизни. Verse 11. Let's go on. Verse 11. 11 стих. Давайте продолжим. Это его вечный замысел, который он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. This isn't a new idea. Это не новая какая-то идея для нас. And there's no, and there's no contradiction with God. И у Бога нет никаких противоречий. Since the very beginning, he has been consistent in his plan. С самого начала он был постоянен в своем He плане. doesn't change his mind. Он не меняет свое мышление. This plan of, of one body in Christ вот этот план «одно тело во Христе» has always been true. всегда являлась истиной. And he's not going to change his mind. И он никогда не изменит э, свою мысль. He's not going to change his, change his mind about the body of Christ. Он никогда не поменяет свое мышление по поводу тела Христа. And he's not going to change his mind И он никогда не поменяет мышление about you, по поводу вас about me. и обо мне. He loves you. Он любит вас. He loves me. Он любит меня. More than we'll ever understand. Больше, чем мы когда-либо можем понять. And that's not going to change. И это никогда не изменится. Do you think we can trust him? Как вы думаете, можем ли мы доверять ему? I think so. Я так думаю. This is another reason вот это еще одна причина, почему нам не нужно беспокоиться. Verse 12. 12 стих. В нем и по вере в него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Из-за вот этих истин, которые мы узнаем о Боге. Paul says, we believe him. Павел, Павел говорит, что мы верим Ему. We trust him. Мы доверяем Ему. And we preach him. И мы проповедуем о Нем. We, we tell people мы рассказываем людям о Нем. Boldly. Смело. Without, without hesitation. Без какого-то колебания. He says the door is always open to his throne room. Он, он говорит, что моя дверь всегда открыта к э, залу, где стоит его трон. What does he say? Что он таким образом to говорит? All people. Всем людям. What does God say? Что говорит Бог? Here it is. Вот что он говорит. Come to me. Приходите ко мне. What he says. Вот что он говорит. Come. Придите. Come to me. Придите ко мне. To the non-believer, the person who has not yet put their faith in Christ. Он говорит это неверующим людям, которые не уверовали в него. What does he say? Христа. Что он говорит? He says, come. Он говорит, придите. Come and find forgiveness. Придите и найдите прощение. Find rest for your soul. Найдите покой своим душам. To his children, what does he say? А что он говорит своим детям? He says, come. Он говорит, придите. Come, let's have fellowship together. Придите, давайте пообщаемся вместе. Let's experience peace Давайте together. будем вместе переживать мир. Let me give you help in time of need. Дайте я помогу вам во время нужды. Do you see why we're, Paul says we're not supposed to worry? Видите, почему Павел говорит, что нам не нужно волноваться? Here's another, another reason. Why? Вот еще одна причина, почему. Look at verse 13, Посмотрите на последний, 13 стих. Он, в моем переводе написано «не отчаивайся». Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат вашей славе. There it is. Вот она. Вот он пришел к концу этого длинного предложения. И что он говорит? Therefore. Поэтому. Okay. This is the conclusion. Вот это итог. What is the conclusion? What he и какой вывод? Что он говорит? It's as if Paul says, "Do you understand now?" Павел говорит, понимаете вы сейчас? Why I want, why I'm telling you not to worry? Почему я вам говорю не волноваться? There's no need to worry. Нет нужды волноваться. Наш Бог проявляет благодать. Наш Бог благ. Наш Бог всемогущественный. Наш Бог мудрый. Почему мы должны беспокоиться или отчаиваться? Keep your eyes on him. Устремите свой взгляд на Него, доверяйте Ему во всех ваших ситуациях жизни. Это как будто Он говорит каждому из нас. Что беспокоит тебя? Bring it, bring it Принеси сюда. Я хочу, чтобы ты положил это все в подножие креста. I want you to then walk away free. И я хочу, чтобы ты потом ушел свободно. You trust me? Доверяешь ли ты мне? I'll take care of this. Я, побе... я побеспокоюсь об этом. You're, you're worrying about я решу this. это. Вы, ты, вы беспокоитесь об этом. Is not help. Если вы будете волноваться об этом, то не, мы этому делу не поможем этим. Я хочу, чтобы вы доверяли мне. Потому что во Христе у нас всегда есть надежда joy, и радость. и мы можем победить все обстоятельства в нашей жизни, преодолеть их. Потому что во Христе we have a new perspective, у нас есть новое видение. and this new perspective tells И us это новое видение говорит нам, that the things of this life, что вещи, которые у нас есть в жизни, at, at best, they're they're temporary. они на самом деле временные. Our eyes need to be focused on the things that are eternal. Наши глаза должны фокусироваться на тех вещах, которые являются вечными. Our eyes, our mind, наши глаза, our наш разум, наши сердца need to focus on Jesus. должны фокусироваться на Иисусе. So Paul finishes. Поэтому Павел заканчивает. He says, Я не хочу, чтобы вы отчаивались. Я не хочу, чтобы вы волновались. Where was Paul when he wrote this? Где был Павел, когда он писал? эти строки. He was at the seaside. Он, наверное, был на, пля... на пляже. На пляже там все было включено. No! Нет! Где он был? He was in jail. Он был в темнице. He was in a Roman prison. Он был в римской тюрьме. So he says, Don't worry. Он говорит, не беспокойтесь. Why, why Почему нам беспокоиться вообще? Christ is here with me. Христос здесь со мной. He's He's он могущественный, wise. Он kind. мудрый, Он He's добрый, gracious. Он правляет благодать. Мне не нужно волноваться. Я доверяю Ему свою жизнь. So please, Поэтому, пожалуйста, please don't worry. пожалуйста, There's не волнуйтесь. Нет нужды в этом. This is the lesson that he wants us to learn. И это тот урок, который Он хочет, чтобы мы извлекли. As, as Jesus, как последователи Христа, we have this great у нас есть вот эта великая возможность to trust him with our доверять Ему наши проблемы, so we can sleep at night. чтобы мы могли спать спокойно ночью. Да? Давайте помолимся. Dear Lord, thank you very much for the book of Ephesians. Дорогой Господь, спасибо тебе огромное за книгу «Послание к Ефесянам». Thank you for the many lessons that we're learning as we go through this book. Спасибо за многие уроки, которые мы извлекаем во время того, как мы разбираем эту книгу. today we've learned so many important things. И сегодня мы узнали так много важных истин. We've learned We've been reminded that you are gracious and kind. Ты напомнил нам, что ты милостивый и добрый. That you are powerful God. Что ты являешься могущественным Богом. Что ты мудрый. That you never change. Что ты не изменен. And that you love us. И что ты любишь нас. Lord, help us not to not to worry. Господь, помоги нам не волноваться. Help us to keep our eyes on Jesus. Помоги нам устремить свой взгляд на Иисуса. it's so easy to, to try to control the circumstances around us. Так легко пытаться контролировать обстоятельства, которые вокруг нас. It's so easy to get caught up in all of the, the problems and, and the, the difficulties of life. Настолько легко увлечься всеми этими проблемами и тяжелыми ситуациями в жизни. You, you, you want us, as your children, to trust you. Ты хочешь, Господь, чтобы мы, как твои дети, доверяли Тебе. Lord, I, I pray that you'd help us to encourage one another. Господи, я молюсь, чтобы мы также научились вдохновлять друг друга, to pray for each other, молиться друг за друга, that we would truly trust you with all of the situations that come into our lives. чтобы мы действительно могли доверять Тебе любую ситуацию, когда приходит в нашей жизни. Thank you, Lord, for being there for us at all Спасибо, times. Господь, за то, что Ты всегда You рядом. never leave us, Ты you никогда never нас не forsake us, оставляешь нас, никогда не покидаешь нас. and you know, you know our pain. И Ты знаешь нашу боль. You know the difficult Ты знаешь тяжелые ситуации, через которые мы проходим. So we ask you to help us to Поэтому Trust you просим Тебя, помоги нам доверять Тебе своей жизни. be Jesus Christ. Аминь.